Pozdrav! Ja sam Ana. A ja sam Leon. A vi slušate Pozvest, podcast Eurosong hr Treću sezonu. 12. epizodu. U kojoj nakon vijesti prvo pričamo o Dori i najboljim pjesmama iz... Danske. Finske. Portugala. I Švedske. Slušamo se. Prvo i prvo, Red je da nabrojimo novo odabrane predstavnike svih zemalja koje su u međuvremenu od naše zadnje misije odabrale svoje pjesme ili su ih predstavile kao zaključak internog odabira. Za Ukrajinu to je Goa s pjesmom Solovej kao što smo i predvidjeli u prethodnoj epizodi da se naglasi. Bravo mi. Za Poljsku to je Alicija Seplinska s pjesmom Empires. Za Sloveniju to je Ana Soklić s pjesmom Voda. Za Ujedinjeno kraljevstvo to je James Newman s pjesmom My Last Breath. Za Njemačku to je Ben Dolić s pjesmom Violent Thing. Za Azerbajdžan to će biti Samira Efendi s pjesmom koja će tek biti predstavljena. Za Rusiju, slična priča, to će biti Little Big s pjesmom koja će biti naknadno predstavljena. To jedva čekamo. Bome. Za Bjelorusiju to je Dal s pjesmom Davidna. Za Island to je Dati og Gagna Magnit s pjesmom Think About Things. Za Moldaviju to je Natalija Gorjenko s pjesmom Prison. Za Estoniju to je Ukusu Viste s pjesmom What Love Is. Za Srbiju to je Hurricane s pjesmom Hasta la Vista. Za Rumunjsku to je Roxen s pjesmom Alcohol You. Za Švicarsku to su John Steers s pjesmom Répondez-moi. Za nizozemsku to je već otprije poznati Django Makroj s pjesmom Grow. Za Austriju to je već otprije poznati Vincent Bueno sa sada dostupnom pjesmom Alive. Za Irsku to je Leslie Roy s pjesmom Story of My Life. Za Izrael to je Eden Alen s pjesmom Feker Libi. Za Bugarsku to je nama već otprije poznata Viktorija s pjesmom Tears Getting Sober. Za Makedoniju to je Vasil s pjesmom You koju je već tizao, a punu verziju čut ćemo 8.3. Za Gruziju to je isto tako od prije poznat. Svi su nam od prije poznati. možemo. uh, e, Tornike Kipijani sa sada dostupnom pjesmom Take Me As I Am. Za Grčku to je isto tako od prije poznata <laughs> Stefanija sa sada dostupnom pjesmom i spotom za Supergirl. Za Cipar otprije znamo da je to Sandro Nikolas s pjesmom Running koja je sada objavljena. I na posljedku nama najbitniji za Hrvatsku to je Damir Keđo s pjesmom Divlji vjetre. Evo nas u novoj epizodi, ja sam, moj glas je savršen za ovu epizodu, totalno izgubljen i otišao je, već sam u, u Opatiju išao bolestan, iz Opatije se vratio u još gorem stanju, još uvijek oporavljam od toga, kakva je tebi za početak bila Dora, onda ćemo ići na pojedinačne analize svega što se tamo izdogađalo. Pa pošto sam ja to gledala preko TV-a i malih ekrana. A pa- zašto? A zašto? <laughs> ne, ne, ne, ne, ne, ne. Bila sam spriječena, profesionalno spriječena. <laughs> Dobro. pa to se tako kaže. <laughs> da, to se tako kaže kad ne želiš reći istinu. Dobro, u redu, ajde. Ja mogu reći istinu, nemam problema. Morala sam ja na drugom mjestu biti, ja sam u Sloveniji bila. A svi, ne znamo, <laughs> ne znaju svi što je tada bilo, ali dobro, nema veze, opravdano je svakako bilo. opravdano je bilo, ali okej. Okay. <laughs> E, Šta kažeš ti? Na, s obzirom zapravo ja nisam gledao e, cijelu e, Doru na televiziji, vidio sam samo pojedine nastupe, ti meni reci kako je tebi bila Dora ovako općenito dojam, onda možemo i na detalje kasnije. Aha, može. E, meni je to na TV-u izgledalo prilično dobro. Zvučali su, a više manje su svi zvučali dobro, imamo svoje favorite, imamo svoje top i flop koji uvijek. Meni je to izgledalo lijepo, mislim da su priredili lijepi show jedino nekako mi je kraj i to proglašenje pobjednika izgledalo mlako i nekako sve neorganizirano, ne znam kako je to uživo izgledalo, ali s tim dijelom nisam zadovoljna, ali ovako mi je nekako lijepo teklo. Zanimljivo mi je bilo. Dobar je show bio što se mene tiče. A ti, Leone, možeš nam reći kako je to izgledalo uživo. A pošto si bio i prošle godine, možeš nam malo i o tome reći. Ovo će biti, ovo će biti poduže. <laughs> Pa Tako da pripremite se. Pa ne mora značiti. Ovako. Ali mi želimo da to bude detaljno i poduže. Ko to mi? mi, evo ja i svi mi, naši... Mi, e ma e Svi naši, kao mi. <laughs> Dobro, ovako. E, da usporedimo za početak s prošlom godinom. E, što se trajanja tiče, e, cijeli show i subjektivno i objektivno je trajao kraće ove godine u odnosu na prošlu godinu, što bi se moglo pripisati činjenici da su imali HRT, dakle imao i svi koji su nastupali, jedan dan više za probe. Tako da je to bilo sve bolje uvježbano i kamerman i cijela ekipa je znala šta i kako i kada. Voditelji paralelno s trajanjem, ja bih rekao, su to puno nekako sterilnije napravili. Znači kad smo mi... E, sjeli kad je show počeo, znači Roko je otpjevao svoje, otišao je s pozornice, pojavili su se voditelji. Oni su u biti pozdravili ljude i odmah su najavili prvu pjesmu. Meni je... Malo je to da treba biti neki prijelaz, uvod, to mi je falilo, imaš pravo. Znači, naglo, naglo, odmah prva pjesma i da ne govorim kakav je šok bila prva pjesma. Da, da, da, da to se trebalo posebno uvod napraviti samo za nju, tako da, da, to imaš pravo. Ali Doris je lijepo osvježenje u timu, tako da... <laughs> Pinčić. Da, da, dobro. Roboznica! još i to. to je to što se samih voditelja tiče. Jako su sterilan posao zbog toga napravili i to mi je isto tako dosta zasmetalo što su, na primjer, uh, najavljivali sve pjesme po dvije. Da, da, da a kad je bio Interval Act, kad je došla ekipa iz Voicea, svaku pjesmu su pojedinačno najavljivali da popune vrijeme koje Neta nije mogla. Da su pozvali Eleni, to bi bilo svakako puno bolje. Ona sigurno ne bi otkazala. Um, I bolesna bi došla pjevati. I bolesna bi došla pjevati jer siguran sam da to može to je to što se voditelja tiče kao takvog. Isto tako intervjui koje su oni prošle godine, znači oni su nakon svake dvije, tri pjesme odlazili u Green Room i intervjuirali su to ekipu. To nije sada bilo. Intervjuirali su ekipu koja je nastupala, sa svakim su porazgovarali, a ove godine su samo na prijelazu iz e, glasova žirija u glasove Televota prohodali po Green Roomu i sa top 5, ja mislim, s onih koji su bili u top 5, s njima su razgovarali samo i to je bilo to što smo čuli od izvođača. Čak u onim uvodnim razglednicama koje su se čak potrudili snimiti unaprijed, nisu ništa ni pričali, samo su se vozili naprijed nazad na nekakvim tračnicama i bacali konfete i balone oko sebe. Znači ništa od njih nisi čuo, ne znaš o čemu, šta, šta se događa u pjesmi, o čemu je, kako, koja je priča, ništa ne znaš. Sve je na šok, na prepad ja sam mislio da neće biti isječaka, već sam se zapitao koja je njihova, znači čemu, koja, koja je poanta toga da nema isječaka, da nema pjesama, da nema ničega. Um, još uvijek nisam siguran koje je objašnjenje, ima ih više, ne bi ulazio u to, HRT zna zašto je i kako je to napravio. Um, pozornica, pozornica je prazna bila, jako velika, nepotrebno velika, dakle oni su najavljivali tu pozornicu kao da će biti nešto wow, novo, s novim mogućnostima, kao i prošle godine je bio onaj pod koji je bio, ajmo reći, kran, nije ekran, ali ono, LED je ispod bio, kojeg je na kraju krajeva i Luka Nižatić koristio u svom nastupu prošle godine. Ove godine meni se to čini da je više manje bilo jednako, čak bi rekao da je i manje, s obzirom na to da je pozornica kao takva bila veća. I onda je to sve skupa izgledalo manje, postavili su ta tri lede krana iza, koji nisu baš nešto previše doprinjeli. Ok, jesu, Keđi su stvarno puno pomogli i to je izgledalo odlično, i Clay Neon isto tako, ali cijela pozornica je izgledala prazno. Da, ja mislim, to si ti sad vidio, to si ti vidio kad je to, da, to si ti vidio uživo, nekak preko ekrana, to barem do mene nije tako dobro onako. Ali ti sad kad gledaš ono širu sliku i što se tu događa, imaš takav dojam da jednostavno 80% pozornica neiskorišteno praktički dok mi to baš i ne vidimo, ali i pozornica je vrlo nespretno napravljena isto tako, o tom ćemo kasnije, ja mi tu nešto za reći. Um, htio sam isto tako istaknuti da ti si to gledala na televiziji, ja sam to gledao uživo, tako da je to puno drugačiji dojam zapravo bio sve ukupno. E, to, to je zapravo televizijski show i to je zamišljeno da u tom obliku najbolje izgleda. E, stoga mislim da isto jedna mana ove godine u odnosu na prošlu je da je ozvučenje u samoj dvorani bilo puno lošije. Jako smo loše čuli sve do Zdenke Kovačiček, znači do, mislim koja je ona bila četvrta po redu, onda smo stvarno sve čuli. A isto tako, nju smo čuli puno, puno drugačije nego što se ona čula na televiziji. Znači ona je zvučala fantastično uživo. Meni ona i na TV zvučala odlično. Pa oni početni vriskovi su na televiziji izgledali katastrofa, ali uživo izgledalo odlično. Izvučalo, to hoću reći. E sad ne znam, meni je stvarno ona bila među top izvedbama. Pa na kraju je i bila. Da, ma mislim definitivno da, ali... Meni je ona zvučala, sad, e, sad se ne mogu sjetiti. Ne mogu se sad sjetiti cijelog nastupa, ali je ona meni ukupno ostavila odličan dojam pa mislim izuzev toga što se obukla ako časna i svemira, e, nije <laughs> baš... Glasovno i pjesma, Men, meni je super, žena, ne, i meni. respekt, stvarno respekt, stvarno svaka je čast. To sam joj i raj rekao. <laughs> Uživo! <laughs> Uživo sam joj to rekao. Znači, respekt, svaka čast, odlično. Na šestom mjestu žena završila, svaka joj čast. Ali da sad, dobro, prokomentirali smo joj na kraju krajeva. Još jedna stvar koju sam htio reći općenito o cijeloj priči je taj fake pljesak kojeg sam ja skužio negdje tek nakon treće ili četvrte pjesme, onaj pljesak kojeg ste čuli nakon svake pod navodnicima razglednice, bez iznimke je bio fake. Znači ja slušam na zvučnicima pljesak, ono svuda oko mene pljesak, ali vidim onak ljudi ne, ništa, nema, nema ničega. I na kraju pjesama zapravo isto kao da je bio namontiran, iako ljudi jesu pljeskali, ali... Možda samo da pojačaju Ja kažem odmah na početku, <clears throat> uh, kad, kad je tek počeo šov kad su ušli u dvoranu, čuo se taj pljesak, a gledam ljude, ne plješu. To je prvo što sam vidjela, to mi jako zasmetalo. Kasnije nisam toliko pratila jer ono mislim ok, plješu, ne plješu, ali taj prvo vidim sam ljude onako mirno sjede, a čuje se pljesak, rekao namontirano i to dobro. Oh. To je to što se generalnih dojmova tiče. E, općenito dvorana je izgledala vizualno puno bolje uživo nego što je to HRT prikazao, barem u ovim nastupima koje sam ja vidio. Keđin nastup je izgledao bez veze na televiziji, naspram toga kako je izgledao uživo. Znači, izgledao je fenomenalno, posebno ako ste sjedili na tribinama, pa su ona svjetla koja vidite nakon 2.29, um, <laughs> koja se upale tada, ako, ako, ako je kamera na pravom mjestu, to može izgledati fenomenalno. Ali, dobro, da prokomentiramo top 6, Zdenko Kovačićak smo već riješili. E, na petom mjestu je konačnici završila Lorena Bučan, koja je po meni prošle godine imala puno bolju pjesmu, ove godine ja ne znam šta se dogodilo. E, mislim, pjesma je dobra, završila je na kraju krajeva na petom mjestu, vokalno korektna, sve pet, ali to nije bilo to. Ne znam, jesi ti uopće sjećaš njene pjesme? Evo, iskreno ne. Ja jedino što znam, i to sam se morao prisjetiti, čega se moram, koje riječi moram reći da bi se sjetio o mama, e, o mama, ili ne znam je to o my ili je to mama, mama, ne znam. Uh, drowning, eto, utopila se, nažalost, među drugim pjesmama. A Clea Neon, koja je bila favorit prije e, nego što smo čuli cijelu pjesmu i zapravo kao takva, kao cijeli nastup malo drugačiji, to je puno drugačiji od onog na što smo inače navikli na Dori što smo pretpostavili da niti žiri, niti publika baš neće toliko dobro prepoznati. Na kraju ipak jesu. Ona je rekla što je imala za reć, završila je na četvrtom mjestu. Um, studijska verzija je zvučala dosta dobro. Nastup nije zvučao tako dobro i nije izgledao baš pretjerano dobro. Izgledalo je dosta neorganizirano. Da, to sam ja htjela reći definitivno. To na početku to sa biljkama, to je sve nekako bilo i kaotično i na TV-u apsolutno nismo baš shvatili poantu, barem ja nisam shvatila poantu, ali nekako pred kraj taj ples i kad se počeo taj refren ponavljati, meni je to bilo dobro mi je izvučilo. Pred kraj što se nadograđivala pjesma, to mi je išlo na bolje, ali taj početak nikako ono nisam mogla smjestiti pjesmu gdje bi ju stavila, kako bi ju ocijenila, tako da... Ali kraj mi je dobro završio, evo meni se sviđa. Taj dio barem. E, nama isto nije uživo bilo jasno <clears throat> pardon, e, kako, kako su oni to točno zamislili da te biljke stoje na samom rubu, skroz lijevo na toj pozornici, umjesto da to stoji centralno jer toliko su pričale o tome, o tom kelju i boru i šta već. E, na kraju ne znam šta se kelju dogodilo, valjda je umro ili ne znam nija šta, pa su morali nekakve druge biljke donijeti, ne znam koja je točno tu priča jer je to definitivno priča jer je muzika na matricu, hvala Bogu to je stajalo tamo sa strane. Mi njih vidimo kako idu tamo lijevo prema tom stolu i vidimo kameru da ide za njima. Ona okrenuta leđima. Ja ne razumijem što se događa, rekao pogledat na televiziji, ali ni na televiziji nije to puno bolje izgledalo. I one akrobacije koje su izvodile na pozornici, kao, mislim, ne znam kako da to opišem, ali nije, nije baš bilo na razini kakva se očekivala za takvu pjesmu koja je trebala biti drugačije, koja je prema većini ljudi, kako su pričali, trebala i pobijediti čak. E sad, treće mjesto, da čujem dojmove s televizije. E, meni je to genijalno. To je, to je definitivno najdraža izvedba večeri meni. Meni je taj nastup genijalno bio, znači što vizualno, što vokalno, plesači pored nje, baš mi je cijela e, slika bila potpuno. Baš je upakiran jedan nastup koji ima sve. Oduševljena sam bila, Indira svaka čast, meni je to baš jako bilo dobro. Ja sam očekivala da će ona pobijediti nekako. Ali dobro zadovoljna sam i s ovim ishodom, ali nekako sam navijala za nju jer stvarno je meni to bio najdraži nastup večeri, moram, moram to reći. A mogu i ja reći da je ona isto bila jako zadovoljna s tim nastupom, to mogu <laughs> posvjedočiti. Na afteru je bila luda, plesala i e, bilo, je, bilo je stvarno super. I uživo nažalost uživo se bojim da je bila puno bolja nego na televiziji e, zato što slušao sam ju na nastup sam gledao i slušao znači na televiziji zvučala dosta loše zvučala kao da se dere na trenutke baš glas nije bio tamo gdje je trebao biti ali uživo vjerojatno zbog onog lošeg ozvučenja <laughs> o kojem sam pričao ranije je zvučala top znači zvučala kao ono kolonija da, da, da. što je još jedna njena pobjeda s njenim trećim mjestom naspram kolonije koju publika uopće maltene nije doživjela. Zidina je bila na osmom mjestu od kolonije, dok je Indira sa You'll Never Break My Heart bila na trećem. Svaka joj čast, jer taj nastup i ta pjesma su zvučali odlično, neki se ne bi s tim vjerojatno složili, ali dobro, publika i žiri su u kombinaciji rekli svoje. Ja sam isto jako zadovoljan s pjesmom kao takvom, odlična mi je. E, jest da mi malo smeta što je ovaj e, tip koji je napisao Toj, koautor pjesme. Mislim da je dobro, mislim smeta mi zato što e, ne treba nam strana pjesma i zbog toga mi je posebno drago što je Keđo pobjedio sa čistom hrvatskom pjesmom. Um, što ne znači da mi nije drago što Mija nije pobjedila, ali opet s druge strane, to smo isto <laughs> anegdota sa after partija, um, kad nas je Roko, da nas je Roko zaustavio, E, i pitao koliko smo zadovoljni s Dorom i sa pobjednikom i sa Mijom i tako dalje. Ja sam rekao da mi ne treba Eurosong da bude wow, ona već je zvijezda, ako se pita bilo koga, najmlađa osoba koja je napunila Lisinski izvela samostalan koncert. Stvarno, aplauz e, ogromni za to e, i zasluženo definitivno. Glas koji koji je wow sam po sebi. Nastup je a mislim, nastup je bio na razini te pjesme. A sad, moja teorija za njenu pjesmu, za When It Comes To You, je... Ok, šveđani su joj napisali pjesmu. Snimila je pjesmu u Švedskoj. Ekipa koja je pisala e, pjesmu, piše pjesme i za Melodi Festivalen, i za Melodi Grand Prix, i tako dalje. I iako to možda nije točno, ali oni pišu pjesme drugim državama koje ne bi trebale baš biti toliko dobre kao ona koja je u njihovoj državi, koju su napisali za svoju državu, jer ipak ono logika je nek pobjedimo mi, a oni eto im neka im je pjesma, pa ono ak prođe dobro, dobro, ak ne, ne. I vidi se da švedska muzika i kod nas prolazi, pjesma je završila na drugom mjestu, iako je u bodovima bila ista kao i Damir Keđo, ali Keđo je dobio više bodova od publike, ne toliko puno više, 300, to su nekih... Da. 300 glasova razlike. Čak manje, 250 ili je? Da, 200. Da, 250. Da, dobro. A da, pa ćemo biti točni, Detalji, detalji. Znači, jako je malo falilo od ovih koji su malo niže plasirani, ja iskreno moram priznat ova Džana koja je završila na kraju na sedmom mjestu, kad joj je, ne znam više ko je dao tolike bodove, mislim da je televoting je dao 9 bodova i ja kad sam vidio te bodove, onak mislim da su pisala su samo imena pjesama, samo One, kad je ona dobila tih devet bodova, ja gledam, koja je to pjesma, koja je ta osoba, ja se te pjesme uopće ne sjećam, znači ništa, nula, nula, uopće se ne sjećam imamo Kolon, imamo Alena Vitasovića i Božidar Matiju Čerinu, koja je meni uživo bila fantastična, oni su bili prezabavni su bili, pjesma je bila super, iduće jutro sam se probudio s tom pjesmom u glavi da se ne pozabi, da se ne zatare. Da, da, da, definitivno se sjećam čekaj. Pre, fora su mi bili, evo. Je, imala je to nešto. Ne znam, ba, malo, malo mi je i ona bila kaotična, tu su mi tri stigla njihova različita bila, ali nekako se to upakiralo u nešto, zanimljiva je bila u najmanju ruku. Mislim, Vitasović nije on toliko puno pjevo, ali pjesma kao takva i kao cijeli, kažem, paket, uživo, super. Dvorana je malo glasnija bila na toj pjesmi, evo tako ću reći. Uh, onda Bojan Jambrošić, Brzinski, eto, on je bio svjestan da ta pjesma nije nešto, iako je rekao da je to pogodilo njegov senzibilitet, bio je svjestan da ne može baš previše postići tom pjesmom, ali eto, ako se ne varam, bolji je rezultat postigao nego prošle godine. Nikola Marjanović, pjesma na razini, vokalno top, ali pre, premlaka je bila i isto tako o ne, ne mogu reći da je isto takva bila jeli Lovrić sa Jušto, rekao sam na početku šok. Znači nismo mogli vjerovati šta slušamo. Kao prvo nije nam bio jasan taj jezik, onda sam se sjetio da je rekla da je na, cak, na cakavici to, to otpjevala i jako je zanimljiva i dobar je ritam i pjesma je zapravo dobra jer je drugačija samo što je malo pre drugačija bila na kraju. Edi Abazi koji je vokalno isto tako bio ok, ali to je to, pjesma je isto tako bila ok, u jednom trenutku ima stih Don't Lose It, međutim na ekranima je pisalo Don't Lose It, to me, to me malo zasmetalo <laughs> svaki put kad sam vidio to jer se to često ponavljalo, to je ipak referen bio da to niko nije prekontrolirao, malo čudno. je jako veliki propust, jako veliki. Ali eto, Jure Brkljača koji je dosta nisko završio u odnosu na prošlu godinu sa Hajde na me, ali isto tako to je pjesma koja je po meni gora od njegove prošlogodišnje pjesme što se na kraju krajeva vidi iz plasmana, dali su mu stolicu da sjedi jer baš nije najbolje izgledao kad stoji i kreće se. Um, Čivro, naivno ja sam mislio da će to puno bolje proći, vokalno je bio na razini, ali eto pjesma je isto tako bila mlaka i nije baš bila nešto, tako da voice baš nije najbolje prošao. I za kraj vrati se iz Irske. Nisam siguran šta da kažem tu, mislim da baš tema pjesme nije, nije dobro sjela s publikom, što je očito, a nije baš ni sa žirijem. A opet s druge strane, a da je to otišlo na Eurosong, znamo da ne bi, ali da je, kako bi to zvučalo u Europi i još na hrvatskom koja je poruka? Vrati se iz ko će ko će te razumjeti onak iz Švedske ili ne znam iz koje države, tipa ono iz, iz Gruzije, <laughs> lol, <laughs> vrati se iz Irske, ceste su im skliske. Ja ne znam evo stvarno više što, što tu trebam govoriti o pojedinim pjesmama. Naravno, Keđo. Um, da, ke... nismo, nismo <laughs> na, kraju si sve prošao, nismo, ja nisam iskomentirala isto ni drugo, ni prvo mjesto. Reci. Pa ne, evo Mija, to što si sve rekao, to stoji svaka čast. Glas je izvan svih kriterija. Mislim, ona ima to nešto i što kažeš, apsolutno i ne treba Dora za neku i Eurovizija za neku popularnost, jer ona to ima, ona je stvarno vrlo mlada, puno toga postigla ali svačam da je to veliki san isto predstavljati svoju zemlju na Euroviziji, ali ima još vremena pred njom. Pjesma je bila dobra, ali opet moram reći, drago mi je da je pobjedila hrvatska pjesma na našem jeziku, neka se predstavljamo e, s njom i Keđo mislim da će nas predstaviti. Jako lijepo, svjetla će nam obraz, pa kako prošlo, prošlo, pjesma je stvarno e, lijepa, a njegov glas opet fantastičan. Fantastičan. Samo treba vidjeti još kako će oni to doraditi za tu izvedbu, ali eto. Ali dobro što ti kažeš u našem pobjedniku, znam da ti imaš puno više komentara, tako da... Keđo, e, pjesma uh, Divlji vjetre je... E, da, zaboravila sam reći, nije mi uopće na prvu sjela. <laughs> to sam zaboravila reći. Apsolutno mi nije. No, ona na prvu, ali sad ono nakon par dana, moram priznat ne, nešto tu ima, ali vidjet ćemo, ali nikako mi na prvu nekako nije ni meni, a kad sam isječak čuo, onak, uhvatio sam se za glavu i rekao, ah, opet ista koji prije, ali kad ju čuješ cijelu i kad ju vidiš uživo, kažem, puno je moćnije izgledalo uživo, uh, malo ti se promijeni dojam i još k tome svemu nastupao je zadnji to je još dodatna stvar, jer ono, kao što sam rekao, Jana One, ne znam koja je po redu nastupala, ali kao da i nije, jer je se uopće nisam sjećao. Uh, Edi Abazi, eh, ni ne znam koji je drugi po redu nastupao više, Bojan Jambrošić. Znači, ne, ništa, nula bodova. Što se da i primijetiti, isto tako uživo, kad smo vidjeli um, žirije koji su podijelili svoje glasove, svi koji su bili intervjuirani, dakle top 5, svi su bili s kraja liste. Znači, to su bili Keđo, Mija, Kolonija, eh, Indira, Lorena, svi su bili na kraju nastupali. Da. Tako da tu je HRT imao isto puno, puno moći i puno utjecaja na to kako je to na kraju izgledalo. Um, pjesma Divlji vjetre je stara već nekoliko godina, mislim da je Ante Pecotić rekao, to je njegova pjesma, dakle ona je stara već negdje 7 do 8 godina i on je čekao pravi trenutak kao i za sve svoje pjesme da nju on predstavi u javnosti s keđom, dakle dogodilo se to što se dogodilo. Uh, između ostalog rekao je da se on sprema već dva mjeseca uz teretanu, uz vokalne pripreme, E, koje su jako puno trajale, koje su zapravo jako puno zahtijevale, uz zapravo nekakve mentalne pripreme, jer ne znam da li ste primijetili na nastupu, na početku on stoji sa stalkom s kojim kaže da se jako puno borio jer je inače naviknut na to da drži mikrofon u ruci i da se kreće, da ima ruku slobodnu za geste. Na početku je on miran i stoji jer pokušava isto tako, to je isto dio nastupa, to nije sad on stoji mirno i on pjeva, ne, to je dio nastupa jer on na početku pokušava biti miran, a onda kasnije kako se pjesma razvija, tako on uzima mikrofon i počne se kretati po pozornici. Kako vjetar jača E? e? u tom smjeru se krećemo, tako je. Um, I vokalno stvarno odličan i nadamo se. Znamo da će on takav biti i u Rotterdamu. Da, nema apsolutno ni trunke sumnje da će on to izvesti fenomenalno. A sad ovoj anegdoti, kao što sam rekao, pozornica je dosta nezgodno napravljena jer prošle godine, ako se sjećate ili ako ne možete baciti pogled, pozornica je zapravo sa svih strana imala stepenice. A ove godine je jedini pristup na samu pozornicu bio na samim krajevima, znači skroz lijevo i skroz desno. E sad, onaj cijeli prednji dio koji ste vidjeli, koji zapravo izgleda kao par stepenica, je zapravo širok samo po par centimetara, nema šanse da se po tome popenjete jer je preusko. Na jednom dijelu pozornice, skroz lijevo, postoji rampa po kojoj se može popeti do pozornice, međutim, pored te rampe ima jedan, ne bih rekao procijep, ali ima jedna rupa i sada, što se dogodilo kad su proglasili pobjednika? Svi su krenuli na pozornicu, Ante Pecotić je krenuo na pozornicu isto tako sa vinom u ruci crvenim, ne? I uh, e, Kežo je došao do pozornice, međutim bila je pauza jer su svi gledali vidite na prijenosu u ljevo, mi to nismo isto skužili uživo jer nije bilo toliko panike u tom trenutku. Ante Pecotić je upao u tu rupu i vino se prolilo po njemu i po glavi i ljudi su mislili da je slomio arkadu ili nešto, ne znam, nije, nije dobro izgledalo u svakom slučaju, ljudi su pozvali hitnu. Uh, u međuvremenu je prijenos već završio i počela je presica. I oni su sad već pričali, proglašeni povednik i sve to. I mi stojimo gore na, na tribini još uvijek i gledamo što se događa i vidimo nosila hitne. Ulaze oni sa, sa nosilima, tehničari i doktore, onako stanu nasred pozornice iza svih novinara vade mobitele i slikaju. Ante Petutić tamo negdje sa strane stoji, čeka iako, iako mu nije bilo ništa, ali oni izvadili mobitel, oni krenu prema njima da im kaže da je sve ok, da nisu ni trebali dolaziti, ali oni, oni sa mobitelima slike, oni su se našli usred proglašenja pobjednika, njima je super. Eto, nisu im trebali, nisu trebali ni ulaznicu. I što je najčudnije izgledalo, mi nismo znali zašto se to dogodilo, nego samo vidimo hitna. Ušla, slikaju oni i samo su produžili na drugu stranu i izašli. Znači, prečudno. Tako da, eto, zanimljivosti. zanimljivosti. Uh, Keđo je još, mislim da sat, sat i pol nakon završetka prijenosa davao intervjue. Nakon toga smo se prebacili na after party, međutim on nije bio tamo, ali tamo su bili svi drugi. Uh, I svi su se zabavili svima, mislim da je bilo super. Od zadnjeg do prvog mjesta. Još jedna stvar što se tiče samog sustava bodovanja, HRT ovog, koji je, ajmo reći, malo bolji od prošle godine, je da su oni i dalje se, ostali su vjerni skali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pa do 16. Prošle godine, ja mislim to bilo 1 do 8, 10 i 12. Što zapravo ne ostavlja puno prostora za pod navodnicima moć publike, jer kad je razlika u glasovima puno manja između prvog i drugog mjesta, kao što je bio slučaj ove godine, i bodovi žirija to odražavaju. Dakle, kada bi bio sustav glasovanja kao one, na primjer, na Melodi Festivalenu, što također možete naći na Eurosong HR-u, da je sustav bodovanja bio takav, ne bi pobjedio Damir Keđo, nego bi pobjedila Mija Negovetić, na primjer. sve bi pjesme, gotovo sve pjesme bi se malo pomaknule, Indira bi ostala na trećem mjestu, a Neon na četvrtom, međutim Zdenka Kovačićak bi se popela na petom mjesto, Lorena Bučan bi pala na šesto. E, male su nijanse, ali zapravo je najbitnija ta koja je na prvom ili na drugom mjestu, gdje su e, bodovi publike pretvoreni u postotak ukupnog broja glasova žirija i pomnoženi s postotkom dakle, e, bodova publike i onda bi bili dani pjesmama zbog, tih, zbog te male razlike koju smo uh, spomenuli malo prije, dakle gdje je razlika između prvog i drugog mjesta bila 250 bodova, 260, um, da je veća razlika bila, pobjedio bi divlji vjetar. Međutim, eto, publika ga je nagradila sa nešto više bodova, što mu je bilo dovoljno za, u konačnici, bod više. A realno imao bi četiri boda više od uh, Mije. Međutim, što se tiče žirija, Mija bi imala 9 bodova više, zbog čega bi ona pobjedila. Uh, e, u konačnici 5, ali to je sad malo komplicirana matematika. Malo matematika, ali dobro. Uh, ukratko, da je sustav bodovanja onakav kao što je na Eurosongu, a ne po pravilima HRT-a, uh, e, imali bi drugog pobjednika. Ali eto, tu smo gdje smo, imamo divlji vjetar i zadovoljni smo s njim. I eto, to je u biti kraj priče iz Opatije, nema nekakvog eh, aftermatha više, nema, to je, to je cijela priča, imaš još ti nešto za dodat, što je bilo malo nedorečeno na televiziji ili ne? Pa ne znam kak je bilo uživo, tako da ne mogu pričati, ali ja opet ponavljam s početka, ja sam stvarno zadovoljna s cjelokupnom slikom, tu je bilo par mana sad kad smo to razradili definitivno, ali cjelokupni dojam to je lijepo, onako nekako korektno odrađeno. Da je moglo bolje, definitivno, naravno da je moglo bolje, ali ja mislim da je to bila jedna zabavna subota na večer. Općenito, što se mene tiče, a vjerujem da svi imaju <laughs> različita mišljenja, ovaj, što je ok, meni je bilo dobro. Jedino, eto, taj kraj nekak to pobjednik, ja bi to malo eksplozivnije napravila, ali dobro. o, bilo je eksplozivno, to sam zaboravio reći. Znači, kad kad je Damir Kežo dobio Doru u ruke, Ko su čekali tu sekundu, ja ne znam što se dogodilo, ali kad su ti konfeti puknuli, sav onaj vatromet koji ste vidjeli prije toga i sve, to je bilo ništa naspram toga. Ko je bomba eksplodirala kad su ti konfeti puknuli, e, što se ne čuje na televiziji, ali čuje se kako su voditeljice kriknule, jer stvarno je bilo glasno. Mi smo se na tribinama na drugom kraju dvorane prepali, svi su skočili, jer je to toliko glasno bilo, a da ne kažem da nakon Možda toga se... Zato hitno povela. <laughs> Ja, sigurno. E, bomba! u dvorani Marina Uh, što je na kraju zapravo rezultiralo time da i na televiziji se zapravo više ništa nije vidjelo. Ti konfeti su toliko dugo padali i mi, smo, mi isto nismo, znači ništa se ne vidjelo, samo konfeti padaju na sve strane i bili su oni puni konfeta jer onak svi su stajali besposleno na toj pozornici, imali su četiri voditelja, ne znam zašto, kojom, koja im je bila funkcija. Dakle, jedan ili dva voditelja, po mom mišljenju, bi bila dovoljna za posao koji su oni radili. To definitivno. I još jedna stvar, što je isto različito od prošle godine, uh, voditelji su se javljali sa svih strana u areni. Znači, javljali su se gore s vrha tribine, javljali su se s bine, sa, iz publike, uh, iz green rooma, od, odasvud su ih snimali. A ovo, znači malo green room, malo pozornica, malo green room, malo jedni, malo drugi. Ne znam, nije, bolje mi je bilo prošle godine i uz to sve nekako je sve bilo mračnije jer je prošle godine pozornica kao ajmo reći neko default osvjetljenje imala narančastu boju pa je cijela dvorana izgledala svjetlije i nekako toplije. Ove godine je bila nekakva ljubičasto plava i sve je nekako izgledalo, ne znam, hladnije i mračnije, kao, to je moj dojam. da, možda je ljubičasta plava njima profinjenija boja, ne znam. Ali evo, to je moj dojam i moje, moje mišljenje. I zapravo to je to što se Dore tiče. Ovo će biti najdulja epizoda, ja mislim, ove godine, a ja sam si baš lijepo razvalio glas i, svoje zdravlje, ali dobro, izdurat ćemo do kraja, imamo sada... Pre, Vrijedilo je. Vrijedilo je. Meni je baš drago da si ti nama te neke insajderske informacije donio i vjerujem, ja, meni je bilo zanimljivo slušati, tako da vjerujem da će svi biti zadovoljni s time. Meni je žao što nisam bila tamo, ali evo, ko da sam bila sad slušajući ovo. Maybe next year. Yeah, nadamo se. A sad, Možete, možete nas prestati slušati ako vas ne zanimaju sve, sve skandinavske pjesme, odnosno sve, svi skandinavski predizbori koji nam slijede ovog vikenda, uključujući i Portugal u toj priči. Idemo abecednim redom. Ana? <laughs> E, prva zemlja na redu za recenzije je Danska i njihov Dansk Melodi Grand Prix u kojem ćemo se osvrnuti na naš top 3, kad kažem nas, nas, <laughs> naš, eh, ima nas dosta u Danskoj, čini mi se da nas je osam sve skupa ocjenjivalo, da, i uh, eh, više manje smo se svi složili, iako je bio dosta mal razmak između prvog, drugog i, drugog i treće, već malo veći raskorak, ali... Eh, ja sam raznolik, šta hoćeš? Prvo, ne, počinjemo trećeg mjesta i ti ga naravno najavljuješ pa ti ga prepuštam. Poslušat ćemo sve tri pjesme odjednom. Na trećem mjestu e, nalazi se Kenny Duerlund s pjesmom Forget It All. Na drugom mjestu nalaze se Ben i Ten s pjesmom Yes. Na prvom mjestu nalazi se Jasmine Rose featuring Rockstar Loops s pjesmom Human. When I'm with you, I forget my flaws, I forget my broken parts. I've been faking it so long, so long. When I'm with you, I forget it. kratki sažetak pjesama našeg top 3 sa Dance Melody Grand Puno pjesama, odnosno većina pjesama koje smo čuli, uključujući pjesme, po mom mišljenju, pjesme koje su na trećem, pa i ova na drugom mjestu, su dosta ovako bez, ne, bez previše karaktera. Pjesme na trećem mjestu, iskreno, uopće se ne sjećam, više nam pojma o čemu je on pjevo. Um, jedini je imao ovako nekakvu, nekakvu skladbu i skladnost u cijeloj toj priči, pa mi, pa mi je zato možda zapeo za uho, jer za oko nije imalo šta je ispast, imali smo sliku, to je to. Na drugom pak mjestu Benny Ten <laughs> uh, sa pjesmom Yes, odnosno na neke trenutke Say Yes. Um, pustit ću tebe da prokomentiraš pa ću onda reći što mislimo ako to ti ne kažeš već. I na prvom mjestu Jasmine i Roxor Loops, energična pjesma i pjesma o kojoj se dosta priča. Uh, Human uh, ima ritam, ima određenu energiju, naspram svih drugih pjesama koje se čine dosta, kao što sam već rekao, bezlične, ali opet s druge strane, energične pjesme nose sa sobom to breme da možda neće toliko dobro izgledati, odnosno zvučati uživo. Pa ćemo vidjeti kako će to izgledati u subotu. Šta ti kažeš na ove tri? Na trećem i drugom mjestu našla su se dvije pjesme koje su, mislim, različite su, ali nisu mi pamtljive, nisu mi dojmljive, jednostavno ne znam jesam već umorna ili... Jer dosta smo pjesma poslušali danas, ali pomiješale su, mislim, stvarno ono... Ne mogu reći da su loše, e, s razlogom su vjerojatno u naše prve tri, e, jedino što... E, nemaju mi neku jačinu nešto što sad bi ja rekla da kad to čujem to je to. Dok ova prva pjesma opet je to <laughs> možda sad zato što smo to sad zadnje nekako slušali, ali ostaje mi to u glavi. Ali e, dobro zvuči Jasmine i taj beatboxer, sve sad zavisi što ti kažeš kako će prenijeti tu energiju, nekad to bude jednostavno ispod očekivanja, vrlo je teško znati s takvom pjesmom, a mi nismo vidjeli uživo nastupe, tako da kao i uvijek sve ovisi o tome. E, što si ti htio reći još za Ben Tena? Pa za Ben, na, i za ten, eh, <laughs> sam eh, htio reći da s obzirom na, kakav je, na to kakav je tekst pjesme, ja sam pomislio na to da bi on mogao nju zaprositi na pozornici, jer to tako zvuči, iako pjesma nije o tome i ako se oni poznaju te godinu dana, to ne mora ništa značiti, ali nekako mi na tu klišejastu cheesy vibru baca pjesma, samo da skupe bodove, glasove, što god za pažnju? Ne znam, vidjet ćemo opet kako će proći. Dok ovaj na prvom mjestu opet govori o borbi ljudi. S tehnologijom. <laughs> S tehnologijom. Da, da svaka pjesma nosi svoju poruku. Meni se to je opet i ovo više sviđa, kao što ti kažeš, ovo je malo cheesy, tu smo negdje. Ali meni je tu jasan pobjednik, evo, moj favorit to jest. A sad ko će biti pobjednik, to je druga stvar, to ćemo tek saznati. Da, to je to iz Danske, e, DMGP gledamo u subotu. Pa Dobranac Leon ovdje uskače svijesti da će Danski Melodi Grand Prix biti održan bez publike <laughs> zbog e, vladine e, ajmo reći zapovjedi zbog mjera predostrožnosti danske vlade povezano s koronavirusom. Dakle, taj se koronavirus uvuko svuda, a zaista nema potrebe za toliku paniku. Ali ok, veliki događaj neki ljudi stvarno jesu i postoji rizik, tako da ok, ajde. Ali zaista me sad zanima kako će to izgledati u živo, jer danska televizija je dalje tvrdi da će to biti velika TV produkcija, čisto sumnjam i dalje će biti ona ista pozornica koju recikliraju već koliko 5-6 godina i um, kao i na Dori namontirani aplauz. Odlično. A isto tako u subotu gledamo i finski uden Seeking Kilpailu gdje ćemo mi predstaviti naš top 3. Opet u pregledu, da skratimo priču, slušamo na... <laughs> na trećem mjestu Aksela Kan Rantu s pjesmom Looking Back. Na drugom mjestu naša nam se Erika Wickman s Čičiolinom i na prvom mjestu Tika sa I Let My Heart Break. Stuck in the krenimo onda s trećim mjestom, neću dužiti, Axel, to je neka malo sporija pjesmica, balada, nije baš balada, polubalada, ima tu neku melodiju, ali jednostavno mi nema taj neki zaplet, rasplet. Da, mm. to sam iskoristila, <laughs> da ne moram. Da, nema mi tu neki zaplet, vrhunac, nešto mi fali jednostavno u toj pjesmi, u redu je, ali fali mi nešto. E, na drugom mjestu Erika. E, dobar je ritam, jedino mi je to malo nekako nabacano. Par riječi jednom Argentina, od jednom ovo, jednom ono. Možda da razumijem bolje e, finski bih možda i znala, ali ovako samo izgleda malo kaotično na prvo slušanje. A na prvome mjestu Alema Heartbreak. To je jedna pjesma koja je po mom ukusu jednostavno, ja tu puno nemam šta za reći, ne kažem da je nešto što se ističe među gomilom pjesma koje smo do sad čuli barem meni, ali opet je pjesma u mom stilu što ja volim a i s razlogom nam se svima našla nekako na prvome mjestu od ovih e, šest pjesama koje su ušle u izbor za e, finsku pjesmu koja ima mogućnost predstavljati na Euroviziji. E, ovdje mogu reći da sam zadovoljna opet s našim cjelokupnim izborom Leone. Da, u biti ove a nije baš ovdje, svaka pjesma ima nešto, nešto za sebe, nije baš kao, kao danska. Na trećem mjestu on ima dobar glas, međutim sumnjam da će taj nastup biti nešto i to će vjerojatno vokalno biti na mjestu, ali to će vizualno izgledati malo ispod standarda, ja bih rekao. Na drugom mjestu pak Čičiolina, vrlo energična pjesma, malo modern talking vibra što se glazbe tiče, uh, barem je to moj dojam ja prvi put kad sam ju slušao, činilo mi se kao da su riječi nabacane jedna za drugom bez nekakve, nekakve povezanosti, što je moguće i točno, ne znam, nisam, nisam prevodio riječi, ali sve u svemu vrlo energično i vrlo pozitivan dojam ostavlja na slušatelja, koji sam u ovom <laughs> slučaju ja, a onda na prvom mjestu Tika i I Let My Heart Break, balada, power balada, koja ima upravo na ulazu u refren, što ja svaki tjedan bar jednom kažem, vrlo jaku Bond, Bond theme, prizvuk jedne, špice za, za Jamesa Bonda. Baš, baš, baš je dramatična u, tom ulasku u svaki refren. Reci. Baš, baš. Baš, baš. Ehm, i zbog toga sam ja dao najvišu ocjenu upravo njoj, a i većina nas je, dosta je velik raskorak između prvog i drugog mjesta i hvala, hvala na raskoraku, ne bi se sam sjetio. i to je u biti to što se Finske tiče. Ja sam vidio među komentarima da je Čičeolina tu isto dosta visoko po, po primjedbama fanova, međutim, na primjer, opet da spomenemo i ove druge tri pjesme, Katarina Zülke, koja je već, ja mislim, prije nastupala na UMK, Ove godine ima malo mlaku pjesmu, nije nas baš zaokupila i to vidim nikog od nas. Sansa i Lover View, ja nemam pojma više kako ta pjesma zvuči, riječi su dosta bezvezne, a ove Bananas, da ne govorim, to ja ne znam o čemu te cure pjevaju. Ta pjesma jedino što ima je bit, niti ima riječi, niti ima neku melodiju, samo, samo bananas. Eto, želiš li ti možda nešto reći o njima ako ih se uopće sjećaš? Ne, ne sjećam ih se, ali sve to, sve to stoji. Malo je pjesma Bananas. <laughs> to ono, ona nam se našla na zadnjem mjestu, doista, pa neka, dobro. A mi sada krećemo do pretposljednje zemlje večeras, a to je Portugal i njihov festival da Canção. Na trećem mjestu nalazi se Tomaš Lucija s pjesmom Mašhea ke u Na drugom mjestu nalazi se Barbara Chinoku s pjesmom Passepartout. I na prvom mjestu nalazi se Eliza s pjesmom Me dođe sentir. Meu amor, não sonhes demais, não vais. Onde vai quem jamais? Jorge Mélier. Eu que te mostrei a vida longe da TV e tu riste de mim como Jean Baptiste Mulher. Eu que te fiz questionar com Marcel Chão Dançámos com Django Reinhardt até de manhã e tu, nem de piaf, conseguiste ficar fã. sabe tudo sobre mim. Pergunta ao tempo, ele sabe tudo sobre mim. Pergunta ao tempo, ele sabe tudo sobre. Se me dás a tua mão, eu não sei como vou reagir. Se falas de coração. na trećem mjestu Tomaš Uzijama u Amor. E, malo plaha pjesma, e, on isto tako ne izgleda baš nešto pretjerano samouvjereno, on izgleda vrlo ovako emotivno na pozornici, ali opet mladi je ne možemo baš procijeniti, isto tako primijetili smo da je kombinacija Brune Marsa i uh, Michaela Jacksona, baš kada ga se gleda, malo, malo na trenutke ima čak i ono thriller pogled. jako bezlična pjesma, zapravo ovako sladunjava jako, ali nema neku wow, neki wow karakter kao što su neke druge imale, međutim to drugi nisu prepoznali, pa nećemo, <laughs> nećemo o tome. na drugom mjestu Paspartu, to ću tebi prepustiti komentare, meni je bila ok pjesma, malo ovako vrckasta, ali nije to to bilo za mene, iako vidim da ima jako puno viova na YouTube-u i čini mi se da je i favorit publike. Tako da to bi lako moglo pobijediti, iako kod nas nije došlo na prvo mjesto. To ću naglasiti, tako da se mogu na to pozvati za tjedan <laughs> dana kad ćemo pričati ponovno o tome ko je pobijedio. I na prvom mjestu Medo de Sentir, snažna balada, Uh, koja po meni ima najbolje šanse za pobjedu zbog uh, toga što je vrlo jednostavna po pitanju nastupa i zbog toga je sva prednost dana vokalnim sposobnostima Elize a dok kod Barbare i Paspartu tu dosta ima kretanja, puno, puno prostora za greške, što ne mora, ne mora znači da će se dogoditi, ali da, Medo de Sentir i moj favorit, ako se ne varam, da, i nadam se da će pobijediti, a vidjet ćemo što će Portugalci u subotu odlučiti. Ana? Da, evo da ja krenem od trećega mjesta, Tomaž Lucia. definitivno je kombinacija neka e, između Brune Marsa i Michael Jacksona izgledom, ali glasom jednostavno. Ne kažem da je loš glas, nego mi nema nešto specifično. Ni u njegovom glasu, ni u njegovoj pjesmi, po čemu bi bio pamtljiv. Ali u redu, sad kad gledam svih osam pjesama koje smo poslušali iz ovog finala, stvarno meni je jednostavno mi je nekako slabo bilo finale. Ne mogu reći da tu ima nekih jakih konkurenata, osim evo ove pjesme koje su se našle na prvom i drugom mjestu. Ja se ne bi složio. <laughs> Dobro, ti i tvoj... Ko se tebi svidio, Leone? Ko se nije našao? Uh, e, Movimento, to su ovi Throne i The Shine. I isto tako, u ovom slučaju, Honorable Mention je Gerbera Amarela do Sul, uh, Sambado koji je, mislim, malo previđen u ovoj cijeloj priči, baš zbog tog nastupa. Pjesma nije nešto, ali nastup, morate pogledati nastup. Hvala. <laughs> to je to, dobro. Svakom njegov ukus, ja stvarno... Dobro, koliko sam mi puta ispušta tu pjesmu, ja bih rekla, ok, sad je i meni ušla u uho, ali da mi je nešto zapela... zapela za oko je, za uho nije, ali dobro, o tom potom. Na drugom mjestu uh, Barbara nam pjeva Passepartout. I ta pjesma meni čim gledam i slušam samo vrišti La La Land. Uh, I po tome je meni Lala pjesmica i Lala je scenografija, koreografija, kostimografija, sve je u tome stilu. Očito su na neku tu verziju išli što je ok, nekome će se svidjeti, nekome ne. Zbog toga E, će nekom zapeti za oko jer će ga podsjetiti na to. Ja sam fan filma, ali evo, <laughs> nisam baš fan ove neke izvedbe. Zanimljiva je pjesma, ne mogu reći da ne iskače od ostalih, ali meni to nije nešto što bih ja izabrala jednostavno kao favorita. U redu je pjesma, sve to stoji, ali eto, jednostavno mi je Lala Land pjesma. na prvom mjestu, ko što si rekao, tu stvarno nemam puno za komentirati, sve bih se složila s tobom, lijepa balada, e, vokalna izvedba je odlična, e, mislim da bi to imalo šanse pobijediti i nadam se da hoće. Ali vidjet ćemo sve naravno kada dođe trenutak za to da navijam za Elizu definitivno da ona je meni nekako najdraža od svih njih i definitivno je cijelom tom izvedbom postigla to što bi ju dovelo do pobjede. Eto, to je moj zaključak. I time bi zatvorili priču o Portugalu i prebacili se na posljednju zemlju večera, a to je Švedska. Uh, I ovu večer ćemo i zatvoriti sa švedskim Melodi Festivalenom. U Švedskoj smo nas šest davali ocjene za svih 12 pjesama i e, kada se sve zbrojilo, ništa se nije oduzelo, kad se sve zbrojilo, otkrili smo da je raskorak između prvog i drugog mjesta znatan. Drugo, treće, već malo manje, ali nije ni bitno ako se prvo mjesto ističe, mislim da će se to dogoditi u subotu sada u, u Stokholmu. ja se nadam da će tako biti, ali idemo poslušati pjesmu jednu po jednu to, toliko ćemo još dati ovoga, tu privilegiju ćemo dati još Melodi Festivalenu, tako da sada slušamo na trećem mjestu našemu Paul Ray i Talking in My Sleep. Cause lately I've talking in my sleep Paul Rea, pjesma je lijepa baladica. Ja moram odmah na početku reći čim sam čula sad pjesmu, odmah me podsjetilo na Happier od Eda Sheerana. Što nije ni čud. Mislim, pjesma mi se sviđa i dalje, bez obzira. Ne mogu reći da je pljunuta kopija, jednostavno ima tu vibru, ali ono, u ovom vremenu već svaka pjesma nekako podsjeća na nekom čisto po stilu. Ova me dosta podsjetila na tu pjesmu. E da volim, tako da ova pjesma dobiva prolaznu ocjenu od mene. Sviđa mi se, mislim da je to jedna kvalitetna, kvalitetna konkurentna pjesma. Leone? Kvalitetna konkurentna pjesma, <clears throat> iako je došla i Second Chance, nije mi jasno kako nije direktno prošla, evo nama se svima redom svidjela. Ehm, stvarno je uredna pjesma, ali to je to, sad ne, ne uzdižem ju ja jer nemam ju zbog čega uzdići, koreografija i cijeli nastup je malo bezvezan, on je na, na vokalno na razini, to sam već deset puta <laughs> rekao danas, ali, ali to je istina. E, Ima i oni koji nisu, tako da uvijek je dobro naglasiti da ovi jesu. Da. Alvaro strelja <clears throat> a, a, evo, Paul Ray, stvarno jako dobro otpjevano i pjesma je to što si ti rekla, znači nekakva kombinacija Stay With Me i Happier, se zove Happier. da. I to je to. Dobra je, ali mi znamo i čekaju nas bolje pjesme, tako da ja bi se ja bi se nadovezao na to i krenuo na drugo mjesto. Na drugom mjestu nalazi se Ana Bergendal s pjesmom Kingdom Come. It all turns crystal clear, and the ends were out again. And I swear I'm holding on kingdom come. My kingdom come. to je bila Ana Bergendal, Kingdom Come. Ja komotno ovo mogu vidjeti kao predstavnicu Švedske na Eurosongu kada ne bi bilo pjesma na prvom mjestu. Pjesma ima sve, ima nastup, ima e, tu energiju u pjesmi koja se gradi prema kraju pjesme, iako je dosta zapravo repetitivan, e, nema, nema baš neke velike mudrosti u riječima, ali opet ona ima to nešto, jako je slična zapravo pjesma onoj prošlogodišnjoj po nekim segmentima, ali opet bolja i moćnija. To se baš vidi iz nastupa, eh, iz eh, pripremljenosti zapravo njezine, što scenskog nastupa, što vokalno i stvarno izgleda jako samouvjereno na pozornici i to tako i treba zapravo biti, ne vidim zašto ne bi bila. Eh, nije mi bila baš nešto draga upravo zbog tog svog flopa iz 2010. kad nije prošlo u finale. Prošle godine sam malo bio onako, hm, Ana Bergendal, dobro, ajde, dobro da se usudila doći. I došla i prošla kao prvo u second chance i onda nakon toga i u finale i ostvorila jako dobar, ostvorila, šta? <laughs> <laughs> ostvarila vrlo dobar rezultat. I sada evo opet i vjerujem da će jako dobro proći. Ove godine ipak direktno prošla u finale. Pa ćemo joj poželjeti sreću. Ana? Nadam se ja da je Švedska njoj oprostila da će proći dobro na ovom Melodi festivalu. Jedino, da, bit će borba. Meni su ove tri pjesme tu sve negdje. Vidim baš tu stepenicu, smijem reći stepenicu, taj raskorak, <laughs> oprosti, <laughs> taj raskorak između treće, druge i prve pjesme, opet mi je najdraža ta pjesma koju smo stavili na prvo mjesto, ali Ana, ne ja, <laughs> baš nadograđuje tu pjesmu vidi se, znači kroz te tri minute vidi se nadogradnja, možda je u tekstu repetitivna, ali definitivno nije u nastupu i vokalno nekako kroz svaki taj dio dobivamo nešto novo i neku novu energiju, neku novu jačinu, tako da možda i ako je tekst tu negdje, ona to nadograđuje u samoj intonaciji, u samom glasu, u samoj snazi, pa i samim tim plesačima kad uskaču na pozornicu. Stvarno ima se tu što i za vidjeti i za čuti meni je ovo jedan kompletan nastup i snažan nastup i odmah opet moje snažne žene i to definitivno je jedna od njih, tako da navijam za nju. Možemo preći onda na prvo mjesto. Da, kad smo već kod snažnih žena, <laughs> dolazimo na naše prvo mjesto koje je jednoglasno smo došli do zaključka da na prvo mjesto svakako po svima nama spadaju The Mamas i pjesma Move. Even when the rain is falling, even when you hit the bottom. tome, moram reći da svaka od njih sa svojom pojavom bi donijela o, jednostavno onako zaposjela tu pozornicu. Sad imamo njih tri na toj pozornici koje ne rade puno toga jednostavno vas uvedu u samu pjesmu i obuzmu cijelu pažnju. Stvarno ono, jake žene ne mogu više to ponavljati, ja ali opet ću ponavljati, nema veze pa gdje e, dovelo i odmah čim čujete prvi takt me donosi neko veselje, to je, to je pjesma koja ima tu jačinu, one imaju glas da ne pričamo, mislim čuli ste sami u ovom kratkom isječku, ali poslušajte definitivno i cijelu pjesmu. E, nema se tu stvarno puno što za reći, nego čestitati. Evo, dobile su najvišu ocjenu od mene, ja rijetko dajem najviše baš ocjenu i kao, ha, dobro, moglo bi bolje, ali stvarno ja za ovu izvedbu nemam zamjerke. To se mene tiče. Leone? U, uglavnom se slažem, ja sam se dao najveću ocjenu. Um, cure su super, treba isto tako istaknuti da su one prošle godine bili prateći vokali Johnu Lundviku u pjesmi Too Late for Love, ali isto tako ta pjesma bez njih ne bi bila ista. Dakle, one su dale tu dodatnu snagu toj pjesmi koju su sada prenijele u svoju vlastitu pjesmu, ne kao kopiju te pjesme, nego kao nešto novo i nešto što je možda čak i bolje nema se, to, to što si ti rekla, dakle moram se složiti, ne, ne, možemo ništa tu izanalizirati osim savršene izvedbe i savršenih glasova i jednostavno te prisutnosti na pozornici, iako su njih tri, na toj velikoj pozornici, odlično je odrađeno sve što treba biti od produkcije i na koju god kameru se one osvrnu, eh, sve izgleda onako kako treba zvuči kako treba, pjesma ima nevjerojatnu energiju, baš zbog tog svog karaktera, ajmo reći, gospelskog. Dođe ti da se pokreneš. Move. Uh, yes. E, i, i, i, stvarno nema, nema razloga zašto ne bi bile na prvom mjestu i ako pobijede, a ja mislim da hoće, jer ako ih već švedska publika ne podigne na vrh, mislim da međunarodni žiri svakako hoće to je to. To je, to je pobjeda, to je top 10 na Eurosongu ako se mene pita. Ne bi, ne bi davo baš prognoze za više od toga, ali da, imaš ti još nešto za dodat? Ne, evo stvarno. Dugo smo pričali danas i puno smo toga rekli. Bome. Ali... <laughs> Ali završili smo, evo mislim da smo to lijepo sve upakirali za kraj, za današnji dan. To su bile zapravo zadnje pjesme uh, koje smo mi čuli. Zadnje pjesme koje smo čuli po prvi put. Sam to dobro rekla. Jesi, jesi, <laughs> dobro je, štima. ali bit će ih još, bit će ih još koje nisu još objavljene. Dakle, ja sad tražim tu gledam po popisu što nam u ovom trenutku još uvijek nije poznato. To je azerbajdžanska pjesma, bugarska pjesma koja će biti objavljena u subotu ciparska pjesma koja će u trenutku kada ovaj podcast izađe, ja se nadam već biti poznata. E, danska i finska pjesma koje također imaju svoje finale u subotu a, malteška e, pjesma koju će nam Destini pjevati, makedonska pjesma Puna, ako se ne varam ona u nedjelju izlazi, Portugalska također, finale je u subotu, u ranim jutarnjim satima ćemo ju saznati, e, ruska pjesma San Marino u podne u petak i švedska isto tako u subotu na večer kada završi njihovo finale. I to je to što se tiče ove sezone i svih živih i neživih predizbora. Nadamo se da smo vam približili ovu tematiku, da smo vam donijeli nove pjesme koje možete slušati i koje vam se sviđaju, kao što se i nama sviđaju. I... Reci nam što nas čeka u idućim tjednima. U idućim tjednima... Mi, mi nestajemo. Pozes ide dalje mi ne nestajemo. <laughs> Pozes, ide dalje u malo drugačijem obliku, naravno kao i prošle godine imat ćemo Pozes review uh, gdje ćemo uh, izanalizirati sve pjesme pojedinačno koje su odabrane uh, za Eurosong 9.3. dakle idući, to jest ovaj sad dolazeći ponedjeljak je rok za predaju svih pjesama Europskoj radiodifuznoj uniji, tako da nakon toga sve, sve pjesme definitivno imamo, taj tjedan epizode neće biti i onda od 19.3. pa nadalje svaki tjedan dana izbacit ćemo po jednu epizodu koju ćemo izanalizirati po šest pjesama i tako sve do dva tjedna prije Eurosonga kada ćemo se osvrnuti na stanje na kladionicama i na zapravo e, naše mišljenje oko toga tko će proći, tko neće, da izanaliziramo sve i da vam kažemo unaprijed. Ako se već mislite klaje, da se klajete, ako, e, ako ne, da nam se svakako pridružite u vašem mišljenju oko toga tko, e, tko je od nas u pravu, a tko u krivu. Evo, to je, to je uglavnom to što nas čeka idućih dana. Ana, ili imaš ti nešto još dodat? Ako ne, možeš odjaviti epizodu, kao i inače. Izvoli. <laughs> ne, stvarno, sve si rekao. Ostala sam bez teksta. Hvala ti, meni se najviše svidio što si ti nama lijepo dao cijeli review Dore. <laughs> I ono, bio si u srži događaja, <laughs> tako da hvala ti na tome. A mi se onda slušamo u idućim epizodama, komentirajte nam komentirajte vaš doživljaj Dore, vaš doživljaj ovih pjesama koje su ušle u naš top 3. E, čitamo svaki tjedan komentare, hvala vam na njima i to bi bilo to za ovaj tjedan. Tako da ćemo sada zaokružiti ovu sezonu pred izbora. E, slušamo se u narednim tjednima. Ima još samo malo dana. Ima još dosta dana, ali to će brzo proći do same Eurovizije. A do tada Pozdrav! Pozdrav.